Hor gorostiaga saskako zuzendariarekin, jamuntxo Kamblon, ezautu elkarlana egin zoroitzapen txikitzen? Bai, bon, ba, ez ezautu dut eh, buraso gisa, bere seme alabakenekin baitziren eh, ikastolan, eta beraz buraso gisa ezautu dut, eta gerora ere ezagutu dut eh, politikari gisa, eta bon, astapen ahtan sehaska uh, sortzen lagundu zuen, uh, buraso gisa, mana gero ere politikari gisa udalbideko arduradunatarik izan zen, eta laguntza behar izan dugularik beti hori izan da. Eta gero pertsona gisa, biziki pertsona maitagarria zen, abegiko beti laguntzeko prest, eta ustut uh, eh, galtzea handi bat izan dela, Bai, ezan eh, ba, bezala, eh, ikastolako buraso gisa, saskako sortzaile, euskal kulturakundeko lehendakari, garapen kontseiluko lehendakari gisa ere ezagutu dut. Eh, garapen kontseiluan ere aritu bai ginen e, eh, bojokan instituzio baten alde, eta bera beti garaian euskal departamentuaren gaia zen, mai gainean zena, eta, eta bera beti alde izan baita, eta ara, galtze handi bat. Peio Itxiliku, zukze itzapen eta zelkarlan eramana jamuntxo kamloekin? Ba, urte handan bat izan gira lanean, ipar buru bat presidentea zerarik eh, talde horren burukide nintzen, eta biziki preziatu dut eh, jamuntxoren estiloa, bere harrera gaitasuna, talde baten eraikitzen bezekien, eta talde hori albezain ugun eramaiten. Hortan, sensu hortan erraiten alda, benetako lider bat zela, oso karizmatikoa, oso inspiratzailea, eta beste aspektu bat ikusten dutena jamontxurekin zen gizon horren osotasuna. Abertzalea zen bere buru beragiz eta bere, bere eskuz eta zangoz, e, kultura ahloan, ekonomia ahloan, zientzia ahloan, mugaz bialdetako ahemenak hainbeste eta hainbeste ditu eraiki, hainbeste zubi, e, zinez gaur egun ere gazte eta e, e agintari e, inspiratzaile handi bat izaiten segitzen du. Ez gamutxo kamlong, zautu zenuen eh, Andoni Hortuzak? Bai, asko, gainera, konpartituko genuen ejekutiba, bera e, iparraldetik eta ni bizkaiatik, baina aberri bakarra geneukan biek, eta Eh, Ramontxo abertzale peto-petoa izan zen, euskaltzale ekintzaile eta beti euskadiren alde, eta noski iparralderaren alde eh, lan egin zuen bere bizitza osoan, eta oso emankorra izan zen, oso bizitza emankorra izan da, eta guk gaur egin behar dugu merezi duen omenaldia. Batxitza buluki, jauntxo kamloekina, lanean aiturik zoritzapena txikitze duzu. Ni eh, Ramuntxo egila nahi zan hitz kontseiluan lanian, amar bat urte izan gira. Nik eh, ezagutu dut eh, Ramuntxo eh, eskualegiain, ipagaldiain obratzen, eh, lugaldearen obratzen, ekonomia sailean, kultura sailean, garapen sailean, eta nik dutan horitzapena da, garapen kontseilua hartu zuelarik, ararteko laritza lan handi bat egin zuela, gizartea, hautetxia, eta instituzioenean artean eta horrek du eman, azken finean, gure lugaldearen ezagutza bat, eta hori zordio gutenek.